Iraiak bi ditu gaur aste azkena da eta hau berrion albistegia duzue berrio zarrirratiaren ratiaren albiste emankizuna. Jaien ondoko normaltasuna berreskuratzea dagokio berriozarri. Berriozar normaltasuna berreskuratzen ari da jaietako bos egun pasa ondoren, non auzokide guztiok disfrutatzeko parada izan dugu, adin guztietarako jarduera zein ekitaldiz jositako egitaragua batez e, balorapena. Egiteko garaia da beraz, e, iaz, ba, baina aurrekontu txikiago izan arren, aurtengo parte hartzea oso altua izan da. Parte hartzeaz mintxatu zen berriozarko alkatea den den Xavier Lasa berriozar irratirako e, eh, deklarezio batean non positiboki baloratzen zituen aurtengo jaiak e, eh, sab, eh, Xavier, Lasaren hitzak entzun dezagun jarraian Bueno, boia pesta bukatu dira edo bukatzekotan daude, falta da azkeneko traka besterik ez? Eta, bueno, emaitza oso, po, oso emankorra izan da, uste dut, sekula baino parte hartzaileagoak izan direla, edo behintzat eh, lortu dugula inoiz lortutako mailarik altuena, eta, bueno, pues oroar oso pozik, ez da iskan bilirik izan, betiko kontuak, eta den atera da osongi, eh, garbiketatik eta nik zoriondu nahi dut e, momentu honetan, pues, festetan zehar lanean aritu diren garbeketa zerbitzuko udal langileak, eta eh, bakarri garbiketakoak ez mm, beste batzuk pues, e, plaza montatzen, gauza kantolatzen, ekitalditan, hori guztiak eh, lan ikaragarria egin dute eta hori gabe ez daiteke pues, festa hon pasa eta nik uste dut denok e, pozik egoteko modukoa dela. bizi modu osasungarriak sustatzeko gida argitaratu du Berriozarko liburutegiak. Berriozarko liburutegiak bizi modu osasungarrei buruz dauden baliabiden gida zehatzeatza osatu du. Gidaren helburua da herritarren eta arloko profesionalek eskura izatea giri bakar batean aur eta gazten osasunaz argitara emandako informazioa. Gida honek bibliografia zein web helbide eta filmen izenburuak biltzen ditu Eta honetan eh, ondorengo gaiak aurkitu ditzakegu komunikazioa, alkola eta droga, gorputz aldakorra, elikadura, kontsumo arduratsua, internet eta sare sozialak irakurtzeko e, irakurtzekoak barkatu eta filmak. Argitalpena ohitura osasungarrien sustatpenerako komunitate programaren barnean kokatuta dago hainbat dira programaren negrakunde sustaltzaileak e, berrezarko udala, Nafarroako osasun publikoaren institutua, berrezarko osasunetxea, berrezarko DBH-ko ikastetxea, mendialdea bat eta mendialdea bi, baita Mm, herriko beste elkarte batzuk ere. Gida, berriozarko udalaren webgune, e, webgunean, e, iru vbikoitza.berriozar.es bitartez bisitatu daiteke. Dena prest, ikasturteari e, e, hasiera e, mateko mendialdea bat eta bian, Berritzelan pare bat egin dituzte mendialdea bat eta bian e, uda osoan zehar beraz dena asteko astear dagoen ikasturtea. Berriozarko udalak bertako berogailu sistema hobetzeko hogeita bost mila euro partida bat zuzendu du. Beste aldetik Nafarroko gobernuak e, amar mila eun da berrogeita masei euro jarri ditu berritzelanak egiteko eskuntzentroetan irigintza zaiatik diru hau areto nagusiko teiatua konpontzeko dela esan digute naiko sartuta zegoela eta ikasturte berria aurrengo iraiaren bostea, e, bostean ostegunarekin hasiko da eta aurtengoa berriro ere e, eskolako e, autobus publikorik gabe hasiko da. Lan abiatzeko trebetasun taierra prestatu dute berreozarko gaztelekoan, ikariari elkarteak lan abiatzeko trebetasun taierrak iragarri ditu. Gaztei zuzenduta eta lan, lan abiatzeko trebetasuna lantzea dute helburu izena emateko EPEA iraiaren sortzian agortuko da. Eta parte hartzeko norberaren datuak posta elektroniko bitartez ondorengo helbidera egin behar da. ikariari arroba hotmail.comen. A hau e, eh, doainik dira eta iraiaren amar amaika, masazpi emez hortxe emeretxi, hogeita la hogeita bost eta hogeita zei eta urriaren e, batean eginen dira. Eta gaztelekutik mugitu gabe, gaztendako zeharkaldi bat prestatu dute. Done jakueko bidetik igaroko mm, den e, eta iraiaren amairu eta amalau eta amabostean e, ginen da zeharkaldi hau eta izena emateko epea irailaren seian amaituko da. E, jarduera honek hogeita hamar euro kostatzen du berriozarren erraldu erraldatu entzat eta o, berro gehi euro kanpoko entzat. Izena eman nahi izan eskero ikariari arroba hotmail.com elbide bitartez segin behar da edota artekan kale kalean dagoen berriozarko gaztelekoan asteartetik igandera, arratzaldeko bostetatik sortxetara. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira. Goizaldean zerua tarteka odeitzu egongo da, gainontzeko orduetan zerua odei gutxiarekin egongo da. Goi odei batzuekin bai, norabide aldakorreko aizea aula ibiliko da, goizean iparrak eh, ekialdetik finkatuko da, arratzaldean tarteka bizi. Temperatura minimotan aldaketarik ez eta gutxi jeitsiko dira eta maksimoak nahiko igoko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozarri e, irratiaren sintonian FMko eun punto sortzean edo orduero interneten eguskiplaza.neten. Música